1909. Na vješalima. Suha kao prut. Na uzničkom zidu. Zidu srama. Pod njome crna zločinačka jama ubistva mjesto tamno kao blud. Ja vidjeh negdje ladanjski taj skut, jer takvo lice ima moja mama, a slične oči neka krasna dama. Na lijepo mjesto zaveo me put. I mjesto nje u kobnu rupu skočih i si njenim znojem smočih moj drski obraz kao suzama. Jer Hrvatsku mi moju objesiše ko lopova, dok njeno ime briše, zavolju ne znam kome, žbir u uzama.